radiyo isanganiro ni uko nk'uko indangakiganiro yamaze kubikumvisha ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki aho tuguha akaryo nk'uko amaze kubyumva ukagira amakuru dushikirije y'aberenga iwanyu twebwe tutashoboye kumenya reka nkwibutse gusa ko turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa mukakaro bibiri na mirongo ibiri na kane nuko rero utwakuye uvuge utomore neza amakuru tutamenye ngahi wanyu yace ijya nino ku buryo utarahari atahura ibyo ushatse kuvuga hanyuma kandi ukoreshe imvugo rupfasoni imvugo iranga abarundi kugira ngo twese tworoherwe umunywanyi wa mbere ku murongo mwiriwe yambu neza yambu neza turakumva ku isanganiro mwiriwe riva ku bw'icumi na gatatu ku muzinda riza guca ku bw'icumi na gatanu mu marambya mm. urabona ko ibikorwa bisa n'uko byasubire gutangura mu gihe bitohagarara ni rishyashya ni rishyashya iryo barabara cyangwa ryamyeho ririko rirasanurwa bariko barikora hama barahagarika twari twigeze kubibabwiye ariko ubu tubona umengo basubiye kurikora ego mwibaza ko yegije tukavuga tuti turashima ko byasubiye gutangura ego hama tugashima kandi n'ibarabara riva imurambya riza gufatanya inyakararo murambya nyakararo eee murambya nyakararo eh, aho wamaze kuduga hagati mu gihugu hmm. tukavuga ngo kumbure bazotse barishikana inyakararo ko tubona umenya batanguye kurikora kandi rikaba rigeze aho muri zone shombo yerekeza ngira ngo kumbure ahinyakara cyangwa riza mu ijenda mm. ariko alexi niyo makuru twari dufise alexi ntacyo nigeze menya kuko hariho abavuga ngo bararose abandi ntibaronke hama tukumva ngo azoza mugabo ntibaduhe inyishu yazo haheza amezi ngaho utararonka udufaranga twawe ga munywanyi alo alo n'umupfasonera twakuye ari imwaro ati jewe ati haraheze igihe kitari gito ati nshoye intete zanje z'ibigori mu ishyirahamwe anagesa atari ko sindaronka udufaranga umundi munywanyi ku murongo kaduhe isanganiro mwiriwe amahoro cyane ni impore yego ni sawa rwose duga ku ijambo aho havugwa make mbo aho iwacu yego nagira mvuye kino cyerekeye ibintu by'ibinyobwa bya burarudi eh akayeri eh. na kamusiteri akayeri na kamusiteri yego iyi nuko mbona burarudi bidushikanye hano mu kivyuka mhm hamuka cisanga abantu bariko baradanaza ibiciro bihangayitse cyane kabisa urafise ibyemezo ko burarudi ari ibizana mm, amahera menshi ngaho mu kibyuka yekada none barazinwa kuri ayo mafaranga barazi none byogenda gutya ahanwa abanyotewe atari abakenya ibana barate uko nyine bakihangana nta kunene byose ariko mo basiguje babasigurira ngo igituma baziduza n'igiki ibana ngo nimvo y'igitoro imvo y'igitoro eh kandi zazanywe na brarudi yego mm kandi aho nyene zashikiye hakaba ariho ziduga aho nyine mbere ahubwo birahambaye cyane ubu abajejwe kuzitanga nabo bavuga gute mbe nabo nyine baremeza ko igitora ari intambamyi oya abazitanga bumva bazishyira ku madepo batisubirira inyuma burya ziza kuduga bo basubiye inyuma mbega aho mu kivyo kugereranije Gabwana Ernest ubona abantu baba banywa inzoga n'abatazinywa abenshi bo barabaye abenshi n'abazinywa abenshi n'abazinywa urabye none urugero rutangwa ngaho mu kivyuka ugereranije ngo barukwira abazikenera oya ntibakwira kamisa bazana nke ugereranije n'abazikenera eee bazana nke yoba ari imvo kumbure yo bituma izo izo nzoga ziduga nibaza ko byo bari ibyo kabisa ariko abazidandaza bo bavuga ko ari igitoro bo bavuga ati ntibyatsinze ni igitoro gusa mu byo bashoboye bo bafashe barabaca amande mu byo bashoboye yego e, urumva hariho abo badafata bose barafata aho babonye reka kubera umusaza uranguye inzoga arashobora guca azinyegeza ati nta nzoga afite agaca avuga ngo ntazafise yego mu gihe ababonye abagejeje umutekano ni ukuvuga imodoka ya bararudiya zishikanye mu gitondo isaha imwe zigaca zibura saa tatu yego cyane gusa kuko baca baza bakaziyoragura abamaze kuzirangura rero mm. nibo baca bagira gute baca bageze ibiciro ko bigumbiye kandi dufate nk'abagejeje umutekano mm. basanze wadugije ibiciro bamuca amande none mwebwe muzinwa hari umunsi muri doga mugahamagara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano muti ngaha hantu bariko baratuzimba mbo Agneste mukivyuka ni muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza ati twebwe akanyobwa ka Brarudi tukanywa ku biciro birenze. Uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe. Ah ndabisiriwe. Yambu neza. Amahoro gose. Ni impore. Eh ni impore. Ndashobora kuba ntibuka izina ariko nkaba nterefunye n'umuntu wo mu ruyigi. Eh ni umuntu wo mu ruyigi kabisa butoyitoma. Butoyitoma. Eh twaherukana kera ku radio sanganiro ya DCC. Ciki gabutoyi. bitumvikana kwereka uko ino ngaha muri nyabitsinda munsi y'uwo wa mpungwe twabisa iyo bikaba bigatera ntitubumva umusozi wa mpungwe eh, ubu naho bimeze gute uno munsi tumva gatanu kuri gatanu tubashimire cyane kuba mwarihanganye ego kabisa none jewe nomara iminsi tudakomanishwashwa igihe radiyo imeze neza biba bibishe birumvikana ego ariko rero ubunyene hambavu y'ivyo havugwa eh. make ubunyene ngaho nyabitsinda n'amahoro ah nawe urinyabitsinda neza neza ni nyabitsinda neza neza eh rero n'amahoro hmm. eh ariko kimwe gusa burya indwara abandi bagwaye niyo natwe tugwaye ibintu bizimbye ibintu by'ibiciro birebire yabaye indwara gatoma ni nk'indwara usanga abantu nyene umenga nyene turihebwe rega none iyo umuntu yihebuye umenga morale yabuze rega ni nk'indwara hmm. Ego kabisa. Ati zu iduga ry'ibiciro ku masoko eh, eh, rituma eh. abantu badebukirwa babura morale. kopi byahora mugabo icyo giciro mu myaka yahera kopi byari bimeze mu myaka yahera byari gute mu myaka yahera ari nk'ibihumbi mm, tomati byari nk'ibihumbi ntiyari bwa bivuge atari ko igiciro bariko babona muri bino bihe ati kirabahombesha ampaye inka ba bandi bata ampaye isuka mwari mwaranizwe ye twaramizwe kuko ndimo twavugana ndabumviriza nibereye ku mirongo umunani mm. ibice bitatu imana ishimwe cyane ko byakize ngira ngo eh, narondetse rero agatayitamwo ibindi birate byo gaho muri bongo tanzania ukumva biraguteye biragutakaje mm. mudutunge rero kumbure kuri ibyo byashyika ngira ni ingorane z'ubuhinga urazi ko ubuhinga budasezerana ariko rero aho iwanyu havugwa amakiga bwana niko bayaga aha iwacu ikintu cyavugwa ni ibiciro byaduze eh. ikiyeri cya santiritiro mirongo irindwi na zibiri yewe tubyita nyene eh hariho abacita rufuku ngaho muri ibyo bice bya impande yiwaye we ntacyo unwa ntacyo uzikumbure ko citwa rufuku narabinyoye ndabizi ah waragihevye eh ndabaye ubihagaritse waratomboyemo asa burya rero ubona ubu bukinwa eh ubu ntubu kinwa ndakurahiye eh, eh, mbanywa nyene none ko n'abandi batimba bakagura na mbanwa oya we wagize neza ngira guheba ni niko bayaga yatwakuye ari ku mutumba bucugu ni mu ntara ya muyinga radiyo isanganiro isaha zibiri z'ijoro zirenze ku minota mirongo ibiri n'ibiri ikiganiro ni havugwa make uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza nyakubahwa tuganira nande nk'uko bisanzwe ndabutasi muri komine nyabiraba mu ntara bucumbo odasi inyabiraba mumeze neza ngaho inyabiraba nukuri turashimira uwiteka eh havugwa maki uno mwanya mbo nkuko bisanzwe nyako munyamakuru mm. eh, abategetsi batongoye nka duhereye nko ku mushinga w'uburimyi n'ubworozi mhm. baraduhamagariye ko twoza kuriha amahera y'ifumbire tugatanga ajya yasigaye ifumbire yego mhm. ariko ayo mafaranga tugatwara ayatanze ariko iyo fumbire ntitwayibona na n'ubu bari babahaye ikiringo kingana gutega odasi twebwe batora namwe ngahagaze bavuga yuko amafaranga tuyatangira n'ifumbire bisaba ko twogenda tuyitahanye amakuru mfise cyangwa mperuka yavuga ko ifumbire eh, nako ifumbire ahiwanye muvuga ifumbire eh, yategerezwa gutangwa mu minsi heze ndibaza nko mu ndwi iheze mu yahera ku munsi wa kane w'indwi yahera eh, mwebwe ntiyabashyikiriye nuko nyine bimeze ariko twebwe kugira n'ino saha amahera twarayarishe ntayo turaronka nyakubahwa bababwira ko ingora nari iyahe ntayiha ngo ntayihari mm, ngo nta ngorane ihari kandi atafumbire muri ko muraronka batubarira yuko iyo fumbire atayihari kandi twararishe amahera ah, ifumbire ngo ntayihari yego kuko iyo ari baba bayiduha oya uri kurancanganya ah, ibyo eh. ni ibyo wongeye ko ngo mwibaza mm. ko byavuye ku kino kuko bafite ibyo bahuriramo ariko abadandaza sinzi yuko bahabwa ifumbire ifumbire mbebo baba bayihabwa kugira ngo he kandi bayidandaze bayidandaze eh. bakima umuntu yatanze amafaranga kugira ngo ayihabwe aje kurima ibigori byo mu mwonga bakayiha umudandaza ayitwara mu ibotike eh. mm. bavuga none ko ingorane ari iyahe haje nk'iyo nayo batubarira nandi urumva twebwe gusa aha twarindiriye sinzi igihe tuzoyironkera ariko hari ikintu utari kurantomorera haje nke cyangwa haje nke urumva cironka amakoperative mwebwe mwari mwatanze amafaranga ku gihe yego ubu rero mwe ntayo muraronka oya hari ahandi numvise babasaba yuko kugira ngo babahe babanza kuba ari nka babiri bakagabura umufuko natwe nuko bibyarira bisabwa ariko nta n'umujyewe ndazi ku mutumba muzima mm. no ku mutumba wa nyayibondo ndibaza ko abantu bashika batanu bo bararonka iyo fumbire mu mutumba muzima kandi abantu turima ku rugero rwo hejuru ingaruka zishatse biba izahe ye nk'ubu nararimye imirima yanjye igira itangure kubenja hejuru yo kuburangira kandi narahejeje kuriha amahera mm. yego warimye iki narimye ibitunguru Eh, uno munsi rero ubona byifashe gute kubera ata angera ufise ibirori biherere mu murima kuko bitaronse angera ibitunguru nta kintu na kimwe ushobora mm. iyo bashyize mu mabotike yo ntabwo urayisumiye urayisuma igurwa ngaho ikiro ikiro bagurisha ibihumbi bitatu bitatu muri make yategerezwa kugurwa ngahe mu majambo make niba uri buri yazine ntiyategerezwa kurenza ikiro ibihumbi none uno munsi mwituye ah, abajejwe intwaro ngaho mukabajyana aho hantu mwarisha amahera bababwira gute babafashe iki abajejwe intwaro niba uba warayahaye ibyo uri uramumena ariko bagejwe ibibazo byanyu mwebwe abanyagihugu cyane uratinya udasi uratinya kumbure kandi uzi yuko agateka kawe utegerezwa kugakurikirana kugeza kumbure uronse ibyo usaba undi munywanyi ku murongo haje isanganiro yambu eh n'amahoro yambu neza ni impore na ni impore eh mutwakuye muri he no kumire kinya kumire kinya eh mwitwande muyibombeke tugombeke ibyo bita kugombeka tuze gutanga avansi ah mutange eh, amahera y'intango kugira ngo kumbure izoze ibashikira yego eh amasizi ubu tuvugana twaranikiye mhm. Mhm. umwavu rero muri iyi komine yacu yabuhinyuza mm. twe nitwomera nk'abo bavuze ngo ngo ntibawubona eh. ni ukuvuga eh. twebwe twarahawe kabisa nk'uko bisanzwe witangiye akagombora hakiri kare Mhm. ifumbire yarayirose ku rugero rushimishije urumva ko bitangaje kuba mwebwe muri ku birometero birenga ijana na mirongo itatu muronka ariko abari ahitwa nyabiraba ku birometero bidashika kumbure na mirongo itandatu mirongo umunani ugasanga abo babuze we wibaza ko byoba biva ku kibona nyine ni abategetsi eh, nimba hari ababijejwe barimo baratwumva mm. niho baca badadikira kuko abantu urumva hari agahaze hariho agahaze nawe urabyumva ni ukuvuga rero twebwe ikibazo duvise ariko kandi ubumwe bw’urumva mwaragombetse muranaronka ubu imirima gute ni ukuvuga ikibazo duvise nturanyishura imirima yanyu bimeze gute imirima yacu abagomboye ubwa mbere abawutoye ubwa mbere barimo barateragira mhm. abandi nabo rero bagiye ubwa nyuma wa mwavu batangura kuzana waheze mhm. nta fumbire barimo bararonka baragenda kuri polisi bagatanga amahera cyangwa kuri kopeki hmm. bakabaha ubutike bamaze gushyika hamwe dutorera umwavu ugasanga umwavu ntawe uhari baca babwira ko uzuboneka ryari ego umwidogo tuwuca kuri fomi cyangwa ku bajeje intuzenya uburimyi hmm. nibadodore mhm. hanyuma batuzanira ifumbire duteragire nk'uko abandi baba barateragira ati rero ingorane twebwe dufise duga ku ijambo Ingorane ngorane dufise mm. nirabe urwo ruganda rwa fome, mm-hmm. ntirurabe rutambagiza ifumbire nk'uko byakenerwa kuko amatariki yo guteragira n'aya y'iki gihe nyine ariko bwana kaburimbo niko bayaga nako untunge Oya nta byose ibyo nicyo bazi ku burebure. Asa ah, urakoze cyane hambavu y'umwavu kumbure ushobora gutangwa na fomi n'abanyagihugu barashobora kwiyungunganya kumbure baka bakorora hanyuma imyavu bavanye mu, mu, mu gisogorore sinzi ko no hituko uh, ah, bakayizana bakayikoresha mu mirima yabo ahiwanyu barijukira korora kugira ngo kumbure barabe ko iyo myavu bayiro. Asa nkaka gatumba kinyabucugurero. Mm -hmm. korora nkeka ibice nkeka mirongo umunani ku ijana ibitungwa ibinyene dusanze inkwavu impene inka mm-hmm. ni ukuvuga rero natwe ihangiro dufise ubu tugeze ko mm-hmm. dutera ku kintu bita imyabyo ibiri imyabyo ibiri eh, eh, dufata igisogorore mm-hmm. kigatangura mu ibango mm. tugaca dufata ya fumbire y'ikizungu nayo mm. ko hejuru ntabwo bamugira ko muba mugize umwavu mwinshi kumbure bishobora guturira igitego oya kandi ari byo byiza ari byo bigezweho ah, niko abagoronome babigisha ngaho eh. hmm, nibyo bigezweho eh, nibyo bigezweho bica bituma umwimbu ungana gute uboneka ku rugero rumeze gute yongera nk'ubu nka jewe ubu tuvugana naho ibigori byazinze imbuto yazinze nk'ubu hmm. eh. ndimo ndarima ishashi imwe mbwo ndayitezemo imifuka itanu ishashi imwe y'ibigori y'ibiro bibiri Eh, ishashyi y'ibigori y'ibiro bibiri uyitezemo ibiro ibiro nk'amajana atanu n'imiburi yibura eee eh. eh. ah, ndumva iwanyu mwebwe bigendeka sinzi ko hari ikindi uri buvuge n'ahandi ho numva twoshima kuri izo ntererano duhaye hano kuri ayo makuru duhaye ni mm. ukuri kw'imana leta n'umubyeyi wa bose mm. irabe ibyo turimo turabona ku mbuto y'ibigori y'uno munsi mhm. ku isi zakorera kugatasi hazogere yahinyanyuye ibigori byabonetse imbuto irobanure ya imbuto irobanuye yabonetse yasigira umwene gihugu ari we wese ubuheruka mwarayibuze ntubimenya gute ko tutazi ngo cyangwa ngo ababozi bazogura ufu dufate byagumye nko igihumbi n'amajana indwi byagumye eh, nko igihumbi n'amagana indwi urumva utudiviza igihumbi n'amagana indwi kudiviza ibiro magana atanu urumva ucubumva yo nica ndo ucuronka make udivide inipo ya kabiri nabonye yuko bari kwarimba ibinogo byo gushinga nk’aya mapoto eh. inivo ya gatatu eh, barashyitse baraza ari insinga zimwe zimwe zikenewe aka ni akanyamuneza k'imvuke za kumi yacu nzaburaza amatara bari bayayarindiriye kuva kera gusa amatara yari ifite zone mahonda umugabo we tugiye kumena yacu nziza ya buraza igiye kuronka amatara amatara gaporo ati tugiye kuronka n'ibitaro bice bironka n'amatara ni paul hariya iburaza wumva yuko rero iyo abanyagihugu ibyo bipfuza barashima abanyagihugu barashima radiyo isanganiro isazi zibiri z'ijoro zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi hajya hari inzu ya bunyoni hajya hose bworo gushika hirya yaho mm, abantu bafise amatongo mw'ako gace eh, muri ako gace eh, mwari mwarayanyazwe se ngo twarahanyazwe bamaze kuhubaka amazu yabo Eh. kuko twarabuze umujyi ah ni ukuvuga barabakuye hati mwebwe tubise dukore hanyuma ntibabaha umuzibukiro eh, ntibaduha umuzibukiro babigenjeje gutega evode kumengo ntibyumvikana kuko amategeko aratomoye umuntu babanza kumuha umuzibukiro imbere yo kwamukura mu byiwe bo twebwe rero byabaye nk'ibiciro nk'ubu baratwimura mm, bababwira ati veho eh? bababwira ati veho Eh. muca muratekera muravaho bari badutumye amakaratasi bo turayazana impapuro birakwiye ntabwo nyine muri uyu mwaka yego ama hama tuyazanye batubwira hmm. ngo ntuze ngo amazina yacu ngo yanditse nabi ngo umuntu ugiye ngo ngo ntigisomeka hmm. none imyaka cumi n'itandatu ihegeye hmm. ayo mazina ntiyakiboneka yuko yuko yanditse nabi eh, oya mhm. abacamanza ba leta abacamanza ba leta eh? eh. mm. bo urumva mm. mm. mm. tugiye ngo bakatwumviriza bakaduha iyindi sanga ngo tukumayo ko urubanza rugiye neza buke bwaho dusubiyeyo baca bahindura ngo bongere umuzanire iyo myaka cumi yose baguma badusura amakaratasi amakaratasi yarakwiye impapuro ubu nagomba inzu twasaba igisabo yuko umushikiranganji w'ubutungane mm. yogenda akaturabira ibintu byeye abo bacamanza ntimukibizeye urubanza rwacahura igiti ntimukibizeye none mwebwe eh? ntimukibizeye umuntu imyaka cumi ari urubanza rumwe niwe ko umva baguma babatuma impapuro haba ari izo muba mutaratwara wumva je numva umenya ngo mutarazitwara babasabye ibikenewe urwo urubanza rumaze imyaka cumi n'itanu mm. rukava mu mm. tugushimire evode umushikiranganji kumbure arashobora kuba ariko arakumva cyane bamwe mu bo basangiye imirimo kuko ahibujumbura batwumva ku mirongo irindwi eh, ku mirongo umunani n'indwi eh, n'icyenda nako n'ibikendwi hamwe no hagati mu gihugu hanini hashoboka ndavuze hanini hashoboka mm, na mahoro sawa duka ku ijambo bwana kinesi twega iwacu ni ukuri kw'imana turaronka ibiyeri mugabo ibiyebi mm. uca uburyo binyikiye muranwa mukabirangiza ku munsi umwe oya ubwo biraboneka mugabo iyo bishitse nk'isaha imwe ntube na kimwe mm. eh. kumbe bibashikira mwarangari kinesi byizigiro mu ishombo muri komine murambya intara ya murambya ibyizigiro e, mu ishombo yego duga ku ijambo vyizigiro mm. ni ukuri bakengurukire cyane nk'uko nabateye akamo nk'ababyeyi mhm. Eh, mwarageze mushikira hmm. imbere aho ntari gushobora gushika hmm. nagenda bashimire cyane mu cyubahiro cy'imana imana ibagiriye neza eh, twibutse neza bwana byizigiro twe twaheruka umuperezida tugendera ku muzi w'abasogokuru rimwe bavuga ngo ngo n'abami mm. eh, rero sebarundi yaratugendeye n'ukuri yaraciye muri iryo barabara muri mwaro mm. aratugendera ku mutumba wa remera mm. eh, ugize zone shomo eh. ni ukuvuga rero nakingurukiye nyakubahwa eh, honorable nimubona jean claude yashyize ukuboko muri ibyo bikorwa mm. ni ukuri ndamuteye intege cyane ahaguruke mugabo nkaba ndi ko nongera ashimira imvukira z'ibiko ziramushyigikira nawe mm. kuko amabarabara y'imigenderanire yose ubu ariko arakora uye uno mwanya ibarabara rya murambya eh, mwaro rirakora neza aha ni byizigiro wo muri shombo imurambya ati ibarabara basabye ko rikorwa ryarakozwe ariko hagati aho hariho uwitwa alexis ngira nkabo wo ku buterere yari kavuga ibarabara riva aho imurambya rijya hitwa inyakararo ni muri ako gace nyine ka mwaro kumbure hamwe byizigiro yogaruka yotubwira ubudasa bw'ayo mabarabara undi munywanyi ku murongo yambu neza muhagaze hehe mpagaze mu muri komine eh, nziza ntahangwa eh, mu gihe cya nigiki gituma iba nziza nigiki yo komine gituma iba nziza igituma iba nziza Egome wibaza ko imvo zabaye izahe amiringoti eh, zana amazi yoba yacitse imvo zoba ari izahe zatumye aho hantu hose habura amazi. bamenya imvuga ariko bamwoshya mutuba abakuze bayabaye baca baba bato bato yego mhm. cyane cyane ku moto turiko turafatwa nk'abandi banyagihugu abatwa abanyonga moto ntibafatwa nk'abandi banyagihugu oya oh, kubera iki kubera imvo iyo dutonde agatoro yego ahakenera umugwi w'umupira w'amaguru ukomeye witwa Bumamuru Eh, i buganda n'imporerero yemwe turaho turashima nyamaki none tutamenye twebwe ngaho i buganda ko ari hafi yacu makuru mutamenye ngira ngo ni amakuru ngira ngo muba mureka kumenya ariko musanzwe muyazi n'amakuru ajyanye n'ibiciro biduga bivanye ngira ngo n'iyi ngorane y'igitora dusanzwe dufise ngira ngo igugwa ibihumbi bitatu mu gihe yahora ibihumbi bibiri n'abiri mpore mpore bavuga ko abadandaza bavuga ko imva ari izahe bavuga ko imbo ariyo kumbura igitoro bagiye kubirangura itike riraduga cyane urazi ikintu kintwengeje gamanwe nibutse nanjye ahantu nagomba mfata ikinga umutakisive arambwira ati ibitoro byaradutse itike yo kwikinga ingarutse no kuri ibyo byo kwiyunguruza aho eh. bahora bagira magana atanu bakwaka igihumbi n'atanu kwikinga gusa kandi imva bakubwira ko ari igitoro cyadutse ari igitoro bagaca bikika mu cyiza hoko guhe kugira ngo ibyo bintu birangire gamano ababijejwe bokora iyo bwamye bakaraba kuko umuti umuti barashobora kuwutora basize imitwe hamwe mm. eh, barashobora gutora umuti ibikenewe biboneke hamwe n'ingingo zifatwe mugire aho muba mwubahwe hajyaho isanganiro ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki nta gishasha ndibwongere ko keretse kubakengurukira mwebwe mwese mwakuye abaronse umurongo namwe mwabuze mwihangane uwundi munsi nk'uyu nk'aya mango alphonse kubwimana yari kumwe natwe umuhinga bw'ibyuma tumushimire mugira aho muba mubaho iwanyu havugwa amaki nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo eh.